nadyan abong sekeli masab tani ke ngeroko paran di dindang mandan dari paken sigura mangsa semet dindang mandan dari ningi cipto ing maki mecat ning aloko sang mandan Mandandari, pangrasaning pun kakang kaya durung wektune kowe bakal matrapake marang apa kang wis ndak dawuhake Margo ora gampang kowe bakal ngipatake marang aling-aling kang yekti ku pancen pinangka dadi kanca uripmu ana ing donya Mandandari Mandandari Uh, gondong gondong langit kelap kelap tak terkin sangeng sang malah candrung eh, eh, eh, mandan dari kue nilapake pun kakang jebul wis suwung ragamu eh prilakumu nek ora ndak tututi kue mandan dari seneng nyilate wong tuwa lunga tanpa paliwara iya kakang aku njaluk pangapura anggon kuninggal si kakang iki mau temene aku kang ngestokake dawuhmu aku matrapake apa kang wis didhawuhake marang si kakang oh ngono to iki aku mapan ana ing ngendi kakang ciat dilangkon kakang iki mapan ana ing alam antara mapan ana alam antara Ya. menawae dhewe iki ora prayitna ora urung bakal dadi bandanganing titah ingkang dumadi saka anasir siji yaiku saka nasir geni mula kudu sing ati-ati yai banjur karo kakang iki nglenggayana ing watara ngendi iki ana ing papan bumi patono yen cara ngarjapada iki mapan ana ing prapatan mengkono kakang iya mengalor iki marang kayangkan kaendran mengulon marang kayangan budha padha mangetan marang kayuwangan Untara Segara dene mangidul iki jemujuk ing naraka jahanan Kakang apa Aku kok kepengin banget arep nonton nisan-nisan ning neraka iku kaya apa Lho ra aneh-aneh to Lawang sesawangan sing apik wae ora kurang kok kepengin nonton sing neraka iki kok piye Naraka iku pamaring pasiksan Iya Kakang, mung dadi pangerten ku wae. Menawa si Kakang ora gelem ngeterake aku arep mangkat dhewe mlaku mengidul iki, Kakang arep nyumurupi kaya ngapa isan-isan ning pasiksan Kakang. maksa aku ora tega. Aku kudu nututi. Iya banget penuwunku, Kakang. Yen kepengin ngerti lah ya kae papan pasiksan. Nanging kowe ora kena wirasa welas. Gedene ora kena kowe tetulung sabat. Ingkang ana kana kae kabeh padha munduh wae ing pangarti. Kakang kae kok ana wong wadon nanging dirubung geni murup mangalat-alat sak ing geni ana bocah ingkang angiwiwi kae sok mane sapa kakang ana wong wadon kang dirubung geni murup cedhak ing geni ana bocah cilik kang ngiwiwi kae ya ngunduh wae pakarti kae jaman ana donya duwe anak ning ora genah bojone. Mula bareng mati dheweke dirubung geni sebab nalika nglairake anak, anak mau dibuang. Ing ngatasé anak tanpa dosa kok dibuang. Mula bareng mati dirubung geni, anak kae anake dhewe ning moh nulungi sebab wong wadon mau wis tega marang si anak kang dibuang nalika urip ana ngarcapada mesake yo kae aja tok mesake kae ngundhuwe pakarti kok yo kae jeneng ora prayekno iki kaya ngono kae nggih gampang marang gam kahanan sing setemene ora kena digampangake mula dadi pimulanging para wanita aja sok sembrono iya yeah. Lah kae Kakang. Kae kono wong wadon kok lambene dipathok. Kae sopane apa? Kae jaman uripe ana donya demen tumbak cucukan. Demen nglicipi cara ngapa-pak, demen gawe urup-urup. Demen gawe ora tentreming kulawarga liya. mula bareng mati lambene dipatok kaya ngono kae lakae kakang kae kono wong wadon dirubung memala kaya mangkono. sesambat ora kendhat ewadine ora ana sing gelem nulungi kae jaman uripe ana donya wis winengku ing nanging demen ngladeni priya liya kula bareng tumekaning pati dirubung memala kaya ngono kae. Kae pangeh bisane mari. Margo nikmatus wis direntek-entekke ana donya nalika zaman uripe. Kuwi uga dadi uga dadi piwulang. Yen wis wineng kowe kakung kuwi aja sok demen ngladeni priyoli. iyo kakang lakae kakang kakang kae kono wong lanang lumaku dibanduli watu maju nabrak waja mundur nubruk gegaman kae sok mane sapa wong lanang kang lumaku dibanduli watu nabrak-nabrak barang sing landhep kae nalika jaman uripe ana donya demen ngentekke bondo negara sing ora sah demen grogoti marang bandaning praja mula bareng mati dibanduli watu nabrak waja nubruk gegaman kaya ngono kae iku uga dadi pipulang aja dumeh lagi nyekel panguwasa njur sapa sira sapa ingsun corak caru dudu duweke rumangsane kawula cilik ora ngerti ning setemene dititeni mula bareng mati njur kaya ngono kahanane kae lah kae kakang ing atase sukmo lanang padha lanang kok didukumbo kaya ngono kae kae jaman uripe sok demen adu jago. Mula bareng mati didu genti kaya ngono kae. Layan kae kakang ana wong lanang kok mung diprok ora bisa ngadeg. Dirubung memala kaya ngono kae bangsane apa? kae sok maneh wong lanang ingkang sok kerep ngapusi sing wedok senengane tumindak selingkuh tumindak ngiwa ora tanggung jawab karo kula warga lali purwodo sina malah ora tau mulih mula bareng mati njur ndeprok dirubung mala kaya ngono kae. Kae sih bejo ora bedah iki sih bejo. Mesake aja tok mesake ngunduh wing pakarti kok kae. Lah, kowe ngerti ora kae? Ana sukma sing tulung-tulung tanpa meneng kae. Kae biyen jaman uripe dadi pesinden. ora welas karo ragane mung dienggo nyuwara wae. Tanpa gelem lerem, tanpa gelem mandek. Mula bareng mati diuja karo pangeran, kok nyuwara sing tanpa gelem meneng. Lah sijine kae ya kae-kae kae wira suwara. Kalau kae sing mangap-mangap kae. Lawang, wong kuwi nyambut gawe lah iya rak yen pinuju nyambut gawe nah lah kae ana meneh kae kae ana sukma dirubung widodari semono akeh lenggah gedangkrang sila tumpang dilaseni kae biyen jaman uripe ana donya dadi dalang kok penak dhewe ayo penak wae jaman uripe rekoso dhewe kok kancane bisa antuk-antuk nek kae ora kakang apa jroning aku nonton kahanan pasiksan kok aku nyemurupi ana cahya ingkang cumlorot iki mau cahyane apa kakang wis ora perlu mok gatekke ora plumok ulatake. Iki mau lintang alian. Dudu Kakang, Kakang alamantara ora ana lintang. Kok ndupara banget ana cahya ingkang sumorot Kakang ning ora blerengi. Iki sorote ngopo Kakang? Oh iya. Yen kowe kepengin ngerti setemene sorot iki mau, sorot ing kayuangan Silakandha Waru binangun. kuwi papane ngopo? Iku papaning para widodari. Kakang, aku kepengin nyumurupi Sela Kanda waru binangun ki kaya apa? Yen kowe ora pengin serik atimu kowe aja merana. Mengko mundak kegelan atimu. Ora kakang, kakang kepengin aku bakal nyumurupi yen si kakang ora gelem ngeterake aku arep mangkat dhewe kakang. ha. ke bocah iki sida manjing kayangan silakandara binangun oh adalah adikku di adikku yoh pun kakang ngenteni ana kene yai binangun papaning para hapsari katingal male lolenggah aning singang sono nenggih menika tawarnaniro pamadyaning pandhawa dyan harjuna ingkang sampun jemeneng nata jejuluk prabu kaliti ya prabu kiritin nalika mangke lenggah kadhep sang ya garwa widodari sekethi kurang sawiji ingkang den pangarsani dening Bathari Suprabo sawetawis sang katong dianan nama-namanah ing cipta sang natarasa kundur marang nagara parandene ginubel dening sang ya para garwa hapsari ong sang wisating hawan mulat hasil ngening marga Puspito hanjrahing tepi

paduka sinuwun namung tansah ngungun menapa ta sinuwun ingkang dados kandutaning kayun paduka sinuwun kula nuwun sang sanata kula ingkang garwa pun milu tama mugi paduka sang sanata kepareng lejaraken nala saha menapa ingkang dados kersa paduka mugi kersa paring pangandika dhumateng para garwa sanata Janeng yaning talaga kadi langit Mambang tang pasulan upamaneka Ing Wintang tulewa kusumaya sumawur Loh lumrahang kang dadi jolodo garwaning sun kabeh wae hayu kurang hing pamengku manawa panjenenganing sun durung kawiyos pangandikaku Ananging babar pisan pun kakang ora nyendu marang kabeh garwaku kang ayu. Ya mung sawetara pun kakang rumangsa kapang marang para kadang. Uga kapang marang para garwa kang ana ing praja. Ingkang iku yayi muga pun kakang den lilani. Dina iki pun Kakang Daya-daya bakal kundur marang nagara Ngamarta. Aduh, sinuwun, sinuwun cimar punden kula. Mbok inggih patuko sampun daya-daya badhe nilar para garwa. Hawit para garwa rumaos dereng tutuk anggenipun sami leladi ing patuko sinuwun. kula nunggih sinuwun mugi paduka wonten ngriki ing selami-lami ing pangajap mugi dadosa jampi sakunging para garwa habsari sinuwun kula nunggih kangjeng sinuwun mugi paduka sampun ngantos rengu mijanget aturipun sedaya para garwa lakaringgih lahir patos Panyuwunipun para garmu ki padukus nuwun cenak lenggah wonten matiyan ing kayuwangan. Sela kandha warupi nangun mriki sinuwun. Inggih sinuwun. Menika wonten panglipur sawetawis ingkang arupi sekaran andandang gendhis. Mugi patuko keparang amidhangetaken ing pangajab dados sasrana lerming panggalih patuko. Iya iya mara yayi. Enggal Aturna pinangka dadi panglipur panggalying sinuwun. Ya sing ati-ati yayi aja nganti kliru nggon munyekar mengko mundak didukani bathara saguh kula meninggi kang kinelo Bakar Batari Probosini Anganyut-anyut suarane bisa dudut nolo Temah Sang Prabu Kaliti ing batos mboten saestu kundur Labet lam-lamen dumateng swantening Batari Probosini Katalika kaya mangkono katingal kledang-kledang sukmaning mandandari manjing jero kayiwangan ing mangke dupi mulat nalendra ingkang peke ing warna rinubung para widodari kagiyat jroning manah jagat jagat tentara, bener kandane si kakang jarene karang pawito daren kuwi papane ngeden-eden jebul bareng tak ngerteni dhewe jembeke ngungkuli peceren atopet atopet ora semboto karo sing mikir Arewangi lunga saka kasatriyan mung sampep golek di marang dheweke jebul sing digolek mung sak karepe dhewe. Upama ana kene krasan ya mempro wong dicepaki kaya ngene kahanan. Mati dewa, mati dewa ora jumbuh karo le mikir. jarene lunga tapa jebul mung kaya ngene salin sloga aja enak kami enak tak balang sumpingku kembang kuwe sang prabu